بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugünkü dersimizde Muhammed bin Abdülvahab Rahimahullah ikenlerki باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان <clears throat> mana shu ummatning ba'zilari butlarga ibodat qilishligi haqida kelgan bob bu bobdan maqsad shuki ba'zi bir balkim ko'pincha ana shu qabrlarga ibodat qilishlikni joiz deb biladigan va ulardan baraka talab qilishlikni joiz deb biladigan va shunga o'xshagan shirkiy va bid'iy amallarni qiluvchilar bu ummatda shirk bo'lmaydi degan so'z bilan o'zlarini qilib turgan amallari shirk emas deb davo qilib chiqishadi ularni so'zlariga mana shu kelajakda etilgan etiladigan oyatlar va asaru hadis asar hadisu asarlar rad bo'ladi bu bobdagi birinchi oyatda Alloh aytadiki ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا والله تد ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كتابتان بر نصيبا بيرلغان كشلرغي قرميسز kitobdan nasiba berilgani demak ularda ilm bor ularda shariat bor ular yu'minuna bil jibti va tog'ut ular jibt jibt sehrga va tog'ut shaytonga iymon keltirishadi va ergashishadi va mana shu ilm bilan birga yaqulun lillazina kafaru kofirlarga aytishadiki ha ulay ahda minallazina amanu sabila ana shu kofirlar mushriklar Allohga iymon keltirgan mu'minlardan yaxshiroq yo'lda yetishadi bu holat ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam madinaga hijrat qilib ketgan kelganlaridan keyin mana shunday torlik vaqtlarida yahudiylar nabiy sollallohu alayhi vasallamni ahvollarini makka mushriklariga shikoyat qilgan holatda kelishdi va bu holat makkada bo'lgan vaqtlarida bo'lishligi ham mumkin sababi undan keyingi oyatni tushishligi makkada bo'lganligiga ham dalolat qiladi kab ibn ashraf Yahudi makkaga kelib makka mushriklari bilan yo'liqqan vaqtida ular ya'ni mushriklar kab ibn ashraf bu yahudiylarni kattalaridan shu kishiga murojaat qilib aytishdiki biz ya'ni o'zlari makka ashroflari eng sahih kishilardanmiz va hujjojlarni taomlantiramiz va shunaqa shunaqa degan ba'zi bir o'zlarini fazilatlarini aytishdi biz afzalmizmi yoki mani oramizdan payg'ambarman deb chiqqan odam afzalmi degan so'roqni so'rashadi shunda bu yahudi nabiy sallallohu alayhi vasallamni haq payg'ambarligini bilib turib haulai ahda minallazina amanu sabila mana shu mushriklar ulardan yaxshi antum xayr deb aytdi bu yahudiylarni bilib turib o'zlari haqqi tan olmasdan nafslariga moyil bo'lgan shaxslarni o'zlariga yaqin bo'lib, yaqin qilib shariatga muxolif bo'lgan odamlarga do'st bo'lib, shariat muvofaqasida turgan odamlarni o'zlariga dushman qilishliklari sifatlaridan bu yahudiylarni Mana shu yahudiylarning sifati hozirgi ba'zi bir islom jamoatlarida ham bor va u o'xshash shundayki alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlikka va tavhidga allohni la ilaha illalloh kalimasini oliy qilishlikka va nabiy sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini oliy qilishlikka harakat qilingan shaxslarni harakat qilib turgan shaxslarni o'zlariga dushman tutib payg'ambar alayhissalotu vassalomni ashoblariga tiyishadigan va tohira ayollariga til tegizadigan qur'onni o'zgartirilgan deydigan rofizalarni o'zlariga do'st do'st tutib ahli sunna aimmalari va ahli sunna va jamoatda bo'lgan kishilarni o'zlariga dushman tutishlari ba'zi bir islomiy jamoatlarni mana shu yahudiylarni nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlariga dushman tutib ularga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan balkim shirkka cho'kkan makka mushriklarini o'zlariga yaqin olgan yahudiylarni qilig'i bu bu oyatdan bizga kerak o'rni mana shu kitob berilgan yahudiylar sehrga va kufrga va kahona polunchilik va shunga o'xshagan narsalarni ishonib shu narsalarga ishonib va amal qilishgan vaholanki ularda ilm bor edi demak ular mana shunday shirkiy kufriy amallarni qilgan ekan ilm bo'lib turib ularda shariat bo'lib turib demak bu ham bu ummat ham shu narsani qiladi bu dalolat qiladi ana shular shirkka tushgan bo'lsa bu ummat ham ana shu shirkdan pokmas ular ham tushishi mumkin kelajakda abu said roziyallohu anhuni hadislari bu holatni ochiq bayon qilib beradi keyingi oyatda olloh aytadiki qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan indalloh ya'ni mo'minlarni yomonladinglar bundan yomonroq Allohni oldida jazosi bo'ladigan kishilarni xabarini beraymi deb ayting ularga ular yahudiylar va ba'zi bir olimlar aytishadiki bularni ba'zi bir sifatlari nasoralarda ham bor mallaanahulloh Alloh ularni la'nat qilgan va g'aziba alayhi va ularga o'zini g'azabini yog'dirgan Allohning g'azabiga duchor bo'lgan ular va shuningdek va ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Alloh ulardan qirada maymunlar va xinzirlarni qilgan, cho'chqalar. Ba'zi bir oyat tafsir, tafsir mufassirlar aytishadiki, al-qirada maymunga aylanganlar yawmus sabt sabt kunida ovlagan yahudiylar. Wal xanazir u Isa alayhi salatu va va kishini ummatlariga osmondan e, dasturxon tushgandan keyin kofir bo'lgan shaxslarni Alloh xinzirlarga o'zgartirib qo'ygan. Va abadat tog'ut. Ular tog'utga ibodat qilishgan. Ulaika sharrun makanan va adallu an sawa'is sabil. Ular makonlari undan ham ko'ra yomonroq va yo'llari undan ham ko'ra noto'g'riroq degan ma'noda bu oyat. Bu oyatni keltirishlikdan maqsadlari shuki, va abadat tog'ut ular tog'utga ibodat qilishdi ulardan ana shu ilm egalari va din egalari zalolatga yo'liqib tog'utga ibodat qilishdi ammo ularni maymunlar va cho'chqalarga aylanib qolishliklari bu ibn masud roziyallohu anhuni hadislarida imom muslim rahimahulloh chiqargan hadislarida nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu o'zlarini vaqtlaridagi maymunlar va cho'chqalar haqida so'raldilar ya'ni bu Alloh o'zgartirgan ana shu yahudiy va nasoralardan o'zgartirgan xalqlarmi deb so'rashganda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki Alloh subhanahu va taolo qaysi bir qavmni halokatga yo'liqtirib uni bir boshqa bir mana shunday hayvonlarga o'zgartiradigan bo'lsa ularni nasli bo'lmasdi va maymun va cho'chqalar bulardan oldin ham bo'lgan edi deb xabar beradilar demak ana shu masx bo'lib o'zgartirilgan e, shaxslar o'zlarini hayotlarida o'tib ketadi va ulardan zurriyot bo'lmaydi ammo bugungi kunimizdagi mana shu masx qilingan hayvonlardan hech qanaqa bir qoldiq qolmagan bu oyatda maqsad tepadagi etilgan o'rin nima ana shulardan tog'utlarga ibodat qiluvchilar bo'ldi demak bu ummatdan ham kelajakda aytiladigandek bo'ladi shu narsa 3 oyat bobdagi ala amrihim alayhim masjida. bu ashabul kahf to'g'risidagi haqidagi oyat qolallazina g'alabu ala amrihim ularni amrlariga g'olib bo'lib ega bo'lgan shaxslar aytishdiki lanattakhidanna alayhim masjida biz ana shu yigitlar vafot qilgan holatlaridagi qabrlarini o'zimizga masjid qilib olamiz degan gapni aytishdi mana shu shaxslar mufassirlar aytishadiki yoki musulmonlar bo'lishgan yoki mushriklar musulmonlar bo'lishsa mana shu ishlari bilan shirkka yo'l qishdi, yoki asl ular mushrik endi yahudi va nasoralar mana shu ishlarni qilishganda ya'ni o'zlarini payg'ambarlari va solihlarini masjid e, qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olishgandan keyin demak mana shu ummat ham shu ishni qiladi bu oyatlarni hammasini manasını ochiq bayonlab keladigan va bu oyatlarni keltirishligidan maqsad nimaligini tushuntirib beradigan narsa bu hozir o'qiladigan kelajakdagi abu said anhuna anhuni hadislari aytadilarki an abi Sa'id al khudri roziyallohu anhu anna rasululloh sollallohu alayhi vasallam qol لتتبعن سند من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه نبي صلى الله عليه وسلم اتلالكي لتتبعن سنن سنن سيان بولاد سنن من كان قبلكم سيزلان وزنجزلان أولدنجي اتكن أمتلارجا ergashasizlar ana shu ergashishlik suratini nabiy sallallohu alayhi vasallam suratlab beryaptilarki hazval quzzati bil quzza al quzza bu kamonni o'qini e, orqa tarafida bo'ladigan pat shu patlar qanday bir biriga qattiq o'xshasa shunchalik darajada ularni orqasida ergashishlik va mushobaha shunchalik darajada qattiq bo'ladi hatto law dakhalu juhra dabbin la dahaltumuhu agar shular bir kalta kesakni iniga kiradigan bo'lsa orqasidan kirasizlar. Uni ichiga kirishlik iloji yo'q. Lekin ana shunga harakat qilib kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, sizlar shu ishni qilasizlar. Hattoiki Nabiy sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda Imom Tirmiziy bu rivoyatni chiqaradilar, aytadilarki, ularning ichidan shunday shaxslar bo'ladiki ochiqchasiga onasiga zino qiladi agar shu narsa bo'ladigan bo'lsa mani ummatimda ham bo'ladi shu narsa demak bu ergashishlik o'tgan ummatga ergashishlik bu narsa bor qolu ya rasululloh al yahuda va nasora ya'ni ergashishligimiz yahudiy va nasoralarga bo'ladimi bizlardan oldingi ummatlar shularku qola faman Faman bu istifhom inkori deyiladi. Ya'ni ulardan boshqa kim bo'lardi? Shularga ergashasizlar demoqchi. Boshqa bir rivoyatda Faris va Rum keladi. Bu shunchaki bir misollar. Demak, muayyan bir shaxs yoki qavmga ergashishlik emas, balkim din e, islomdan boshqa qaysi bir holat holatda bo'lgan shaxslar bo'ladigan bo'lsa, shularga o'xshashlik bu mazmum yomonlangan shariat. sababi shariat to'liq va uni boshqa bir shaxslarni e'tiqodi va amallari yoki tariqasi bilan o'zgartirishlik yoki o'xshatishlik bu mumkin emas lekin keyingi asrlarda ko'rilgan holat shu nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar bergan holatga o'xshab turibdi hattoiki musulmonlar yahudiy va nasoralarga va fors va rumlarga o'zlarini liboslarida va maskanlarida va hattoiki lug'atlarida so'zlarida va dinu diyonatlarida va urfu odatlarida va hattoiki o'zlarini ibodatxonalarini ziynatlashlikda va qabrlarini ulug'lashlikda va hokazo bu ishlarni hammasida Alloh va Rasulini dinidan va uni o'rganishlikdan yuz o'girib mana shunday bir shariatga qarshi bo'lgan narsalarda o'zlaridan boshqalarga ergashishlikdan ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي, ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يتلل كي نبي صلى الله عليه وسلم يتلل إن الله زوى لي الأرض الله سبحانه وتعالى منجي يري يقلشترب ko'rsatdi buni e, yerni yaqinlashishligi qaysi bir suratda qanaqa shakldaligi allohu alam Faraaytu mashariqaha va mag'aribaha man ana shu yerni mashriqlariyu mag'riblarini ko'rdim deyman Wa inna ummati sayablughu mulkaha. mani ummatimning mulki manga ko'rsatilgan darajaga yetadi ya'ni juda bir oliy bir kenglikda yetadi haqiqat nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar bergan narsalari bo'ldi mashariq va mag'arib dedilar mashriqdan agar qaraladigan bo'lsa hatto islom ummatining kengligi xitoy va Xitoy chegarasiga yetib bordi bu mashriqdan mag'ribdan hatto mag'rib diyorlarini dengizigacha yetib bordi Hattoki shunchalik bir kenglikda dengizdan chegaralandi ammo shimoliy va janubiy tarafidan qaraladigan bo'lsa u narsa yo'q balkim kam sababi nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda mashriqu mag'rib dedilar shimol janubni aytmadilar bu ham nabiy sollallohu alayhi vasallamni mo'jizalaridan va oyatlaridan va utitul kanzayni ikki boylikni berildim Alloh berdi menga deyaptilar al ahmara val abyad al ahmara val abyad qizilu oq qizil bu oltin va abyad bu kumushu javohirlar Qizil bu! Bir podshohlikni mulki va oq boshqa bir podshohlikni mulki. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vaqtlarida ikki mulk egasi bo'lgan toifa bo'lgan. Ya'ni Rum podshosi va forslar podshosi qizilni qaysar ya'ni oltinni qaysar ishlatgan va oqni kisro ishlatgan ko'pincha va shu narsa nabiy sollallohu alayhi vasallamga forslar va rumlarni boyliklari berildi hattoiki umar ibn hattob roziyallohu anhuni vaqtlarida mana shu narsa ro'yobga chiqdi nabiy sollallohu alayhi vasallam suroqat ibn malik roziyallohu anhu nabiy sollallohu alayhi vasallam hijrat qilgan vaqtlarida orqalaridan kelgan vaqtlarida nabiy sollallohu alayhi vasallam suroqaga kisroni tojiyu bilak uzugi to'g'risida va'da bergandilar shunda kunlar o'tib umar ibn xattob roziyallohu anhuni vaqtlarida mana shu kisroni tojlari yetib kelganida umar ibn Xattob roziyallohu anhu suroqat ibn malik roziyallohu anhuni chaqirib mana shu nabiy sollallohu alayhi vasallam bergan va'dalarni ado qildilar bu dalolat qiladi nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlari juda bir kenglikka yetganligi Hadisi davomida aytadilarki va inni saaltu robbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin amma man Allohdan Rabbimdan so'radim mani ummatimni umumiy bir qahd ocharchilik va bir balo bilan hammasini birdan halokatga yo'liqtirmasligini so'radim va alla yusallita alayhim aduwwan min siwa anfusihim o'zlaridan boshqa bir dushmanni ularni ustiga ega qilib qo'ymasligini so'radim deydilar fayastabiha baydatahum va ularni aslu nasllarini o'zlariga halol qilib yo'q qilib yuborishardi va inna robbi qol mani robbim aytdiki qola ya muhammad ey muhammad dedilar sallallohu alayhi vasallam إني إذا قضيت قضاء فإني لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة biamma idza qadayt Alloh aytdiki agar men bir hukmni hukm qilib chiqaradigan bo'lsam uni hech u hukm qaytarilmaydi man sizni ummatingizga umumiy bir halokat bilan halok bo'lib ketmasligini berdim va o'zlaridan boshqasi ularga ega bo'lmasligini ham berdim hattoiki butun yer ahli yig'iladigan bo'lsa ham ularga qarshi ana shu egalik bo'lmaydi lekin qachongacha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da va yasbi ba'duhum ba'da hattoiki ular o'zlari ba'zilari ba'zilarini halok qilib ba'zilari ba'zilarini sabiy qilib o'zlariga qul qilolmaguncha mana shu tashqaridan bir quvvat egasi ega bo'lmaydi lekin qachonki ular o'zlarini o'zlari halokatga yo'liqtiradigan bo'lsa unda so'zsiz tashqaridan boshqa bir kuch egasi ega bo'lishligi mumkin qachon ular agar bir biriga mana shunday halokatga sabab bo'lishligi bo'ladigan bo'lsa ورواه البرقاني برقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين man ummatimga eng qattiq qo'rqadigan shaxslarim ular adashtiruvchi imomlar adashtiruvchi imomlar bu o'rinda yoki zulumotda cho'kkan podshohlar yoki ilmlariga amalsiz bo'lgan yahudiylarga o'xshagan ilm egalari yoki zalolatda va bid'atda Allohga ibodat qiladigan ibodatgo'ylar. Sabab mana shu shaxslar odamlarga boshliqlik qiladi va ba'zilari majburlab o'zlariga ergashtiradi va ba'zilari o'z xoh odamlar ularga ba'zilariga o'zlarini xohishlari bilan ergashadi. nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu ilmsizlik sababli adashishliklar kelishligini xabarini berganlar sahih buxoriy muslimda mashhur bo'lgan hadis borki nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال الله سبحانه وتعالى bu ilmni kishilarni yuragidan tortib olmaydi shuna qilib olib qo'ymaydi balkim ilmni olimlarni o'lishligi bilan olib qo'yadi حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا hattoiki hech bir olim qolmaganda odamlar o'zlariga johillarni rais qilib olishadi ergashishadi shularga fasuilu mana shu johillar so'lanishadi ular ilmsizlik bilan fatvo berishadi shu bilan o'zlari ham adashishadi va birovlarni ham adashtirishadi shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki mani ummatimga eng qattiq qo'rqqanim adashtiruvchi imomlar umar muhattob roziyallohu anhu aytdilarki dinni buzadigan narsalarni biri bir olimni xatolashib gapirib qo'yishligi va munofiqni kitob qur'onda niqosh qilishligi jidol qilishligi va shuningdek adashtiruvchi zalolatga olib boruvchi imomlarning hukmlari shuning uchun muborak rahimaulloh aytadilarki وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها dinni podshohlar va yomon ahborlar bular bilimlilar va yomon ruhbonlar bu ibodatgo'ylar mana shular dinni buzadi shuning uchun biz ertayu kech namozda o'qigan vaqtimizda ihdina sirotal mustaqim deb allohga duo qilamiz bizni to'g'ri yo'lga boshlagin deb duo qilamiz ular ana shu to'g'ri yo'l egalari sirotal ladina an'amta alayhim ularga ne'mat qilib bergan shaxslar an'amta alayhim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين anbiyolar siddiqlar shuhadolar solihlar mana shularni yo'llariga boshlagin deb allohga duo qilamiz va shuningdek duoni davomida aytamizki g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin Allohning g'azabiga yo'liqqanlardan ni yo'lidan va zalolatda dollin bu zalolatda yurgan yurganlarni yo'lidan saqlashligini so'raymiz nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki al mag'dubi alayhim Allohning g'azabiga yo'liqqanlar ular yahudiylar va dollin ular nasorolar adashuvchilar biz ertayu kech mana shu duoni qilamiz-ku, lekin hech bir odamni yahudiy bo'lib ketayotganini ko'rmaymiz hech bir musulmon yahudi bo'layotganini ko'rmaymiz aslan biz bilamizki yahudiylar o'zining diniga chaqirmaydi ham lekin biz nima uchun duo qilamiz duo qilishligimizdan maqsad ana shularga o'xshashlik shuning uchun sufyon ibn uyayna rahimahulloh aytadilarki من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى olimlarining olimlarimizni ya'ni islom ahlini olimlarining ichidan buzuqlari yahudiylarga o'xshaydi va islom ahlini buzuq ibodatgo'ylari hech qanaqa bir dalilsiz bid'atlar bilan Allohga taqarrub qiladiganlar bular nasoralarga o'xshaydi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu qavmlarga ergashishlikdan ummatni halokatidan qo'rqqanlar. yawm davomida al-qiyama." agar ularning orasiga qilich tushadigan bo'lsa qiyomat kunigacha ko'tarilmaydi bu haq usmon ibn affon roziyallohu anhu mana shu qilich sababli halok bo'ldilar va shundan keyin ummatdan qilich ko'tarilmagan bu fitnani boshi bo'lgan ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان من أمتنا بعض القبيلة لنا مشرك لرجاء أي لما جنشا قيامات بميدة وشنين ديك من أمتنا ba'zi bir jamoatlari butlarga ibodat qilmagungacha qiyomat bo'lmaydi bu Nabi sallallohu alayhi va sallamdan bo'lgan xabarki mana shu ummatda o'tgan ummatda bo'lgan va kufr bo'lishligi to'g'risida xabar beradi. but degan vaqtda bu chizib qo'yilgan yoki haykal qilib solingan narsa tushunilmaydi faqat sanam desa shu narsa tushuniladi arab tilida ammo vasan deyiladigan bo'lsa bu butun qabrlar va mashohidlar hammasi shuni ichiga kirib ketadi shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam o'tgan darsdagi hadisda aytganimizdek allohumma la taj'al qabri vatanan yu'bad allohumma la taj'al qabri vatanan yu'bad mani qabrimni ibodat qilinadigan bir but qilmagin san nabiy sallallohu alayhi vasallam qabrlari but bo'lishligi ya'ni qabrlari hech qanaqa but but emas u yerda hech qanaqa haykal yo'q va san degandan ya'ni ibodat qilinadigan qabrlar va mashohidlarga o'xshagan joy qilmagin degan ma'noda demak bu mana shu hadisdan mana shu bo'lagi bizni bobimizga aloqador joyi shu mana shu hadisni shu bo'lakdagi ma'nosini qo'llab quvvatlaydigan boshqa bir hadis borki sahihaynda abu hurayra roziyallohu anhu aytadilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar deydilar la taqumu saatu hatta tattariba aliyatu nisa'i daws ala dil khalisah davs qabilasini ayollarini ayollarini orqalari zilxalisa degan butni atrofida qimillamaguncha qiyomat bo'lmaydi deydilar bu zilxalisa Aws qabilasi jahiliyatda ibodat qilinadigan qilgan o'rinlari o'zlarini butlari qiyomat bo'lmag bu mana shu narsa bo'lmaguncha qiyomat bo'lmaydi demak bu shirk bor va nabiy sallallohu alayhi va sallam imom muslim rahimahulloh chiqargan hadisda aytadilarki Kim bu kecha kunduz ketmaydi hattoki Lat va Uzza ibodat qilinmaguncha bu kecha kunduz ketmaydi ya'ni qiyomat bo'lguncha mana shu narsalar mushriklar ibodat qilgan narsalar ibodat qilmaydi. bularni hammasi dalolat qiladi nima bizaga ma'lum bo'lgan ma'no u nima mana shu ummatda shu e, shirkiyotlar va kufriyotlar bo'ladi demak mana shu qabrlarni ustiga qurilgan mashohidlar va bu ibodatxonalar va tabarruk uchun va nazr uchun va bola so'rashlik uchun va balo ketkazishlik uchun va yaxshilikni so'rashlik va yomonlikdan panoh so'rashlik uchun kelinadigan o'rinlar bularni hammasi o'tgan qavmda bo'lgan va mana shu ummatda bo'lib turgan narsalar bularni hammasi ibn Qayyim rahimaulloh zikr qilganlaridek ilmni oz bo'lib ketganidan va jahlni jaholatni zohir bo'lib ketganidan va o'tgan ummatga ergashlik kuchlik bo'lganidan va yaxshilik yomonlikka va yomonlik va yaxshilikka aylanib ketganidan yaxshilikka buyuruvchilar va yomonlikdan qaytaruvchilar kamligidan mana shu narsalar yo'q bo'lib ketdi hattoiki islomni g'urbati musulmonlar orasida kuchaydi ilm egalari kamayib ahmoqlar ko'payib odamlar orasida buzg'unchilik zohir bo'ldi lekin nabiy sollallohu alayhi vasallam bashorat qilganlaridek ummatda yaxshilikda va salomatlikda va to'g'rilikda davomlikda bo'lgan sobit bo'lgan qavm bor bu kelajakda aytiladi وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisni davomida aytadilarki mani mani ummatimda o'ttizta kazzob chiqadi ularni hammasi o'zini payg'ambar deb o'ylaydi musnad ahmadda mana shu rivoyatni boshqa bir rivoyatida keladiki ana shu o'ttiztani yigirma yettitasi erkaklardan va e, minhum arbaun nisva to'rttasi ayollardan bo'ladi lekin bugungi kunimizda ana shularni sanab chiqiladigan bo'lsa bu o'ttizdan ko'p bo'lib ketadi hattoki nabiy sallallohu alayhi vasallam vaqtlarini o'zida bo'ldi musaylim al kazzob chiqdi va asvadul ansi va undan keyingi ashoblarni vaqtida muxtor ibn abi ubayda saqofiy chiqdi va shundan keyingi qancha qancha payg'ambar da'vogarlari chiqqan lekin nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar bergan o'ttizta bu nima orqasidan jamoati bo'lgan va ummat ko'p ergashgan va odamlarni orasida payg'ambar deb ma'ruf bo'lgan dajjollar nazarda tutilgan va nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki va ana xotamun nabiyyin man payg'ambarlarni oxirgisiman vala nabiyya ba'di mandan keyin payg'ambar yo'q deyiladi bu tepada bu ma'nolar tepada o'tib ketdi Alloh aytadiki ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum valakin rasulullohi va xotamun nabiyin so'zsiz Iso alayhissalotu vassalom qiyomatdan oldin osmondan tushadilar Allohning izni bilan u kishi mana shu ummatni eng afzali bo'ladi lekin u kishi mana shu ummatga payg'ambar bo'lib kelmaydi balkim nabiy sollallohu alayhi vasallamni shariati bilan hukm qiladi nabiy sallallohu alayhi vasallam sahih buxoriy muslimdagi hadisda aytadilarki vallazi nafsi biyadihi la yanzilanna fikum ibn maryam hakaman muqsita فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية mani nafsim uni qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, kelajakda sizlarni oraylarga Ibn Maryam Iso alayhisolatu vasallam tushadi va u kishining tushligi odillik hukmron bo'lgan holatda tushadi. Va salib, salibni sindiradi va xinzir cho'chqani o'ldiradi va jizyani qabul qilmaydi. salatu vasallam. hadisi davomida aytadilarki ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى shu narsani hammasi mana shu qiyinchiliklar mana shu bir fitnalar shu bilan birga nabiy sollallohu alayhi vasallam umidsizlikdan uzoq qilishlik uchun va bir odam umid bilan yashashlik uchun ana shu yashashligida to'g'rilik bilan to'g'rilikni izlagan holatda yashashlik uchun mana shu bashoratni berib aytdilarki tazalu min ummati haqqi mansura va mana shu ummatimdan bir toifa Alloh tarafidan mansura nusrat berilgan haqqi ustida qoyim bo'lgan holatda doim bo'ladi man ular bilan birga bo'lib turib nusratga hojat bo'lgan vaqtda nusratsiz tashab qo'yganlarni mana shu xuzlonlari ularga ziyon bermaydi va shuningdek ularga qarshi bo'lganlar ham ularga ziyon berisholmaydi hatta yatiya amrullohi tabaraka va taala hattoiki ollohni amri kelgungacha bular doim bo'ladi bu toifa Ahmad ibn hambal va u kishidan boshqa ayimmalar aytishadiki illam yakunu ahlul hadis fala adriman agar mana shu toifa mansura ahlul hadis bo'lmaydigan bo'lsa fala adri manhum ular kimligini bilmayman va qancha qancha u kishilardan boshqa ibn muborak va imom ahmad va imom buxoriy rahimahulloh va boshqalar aytishdiki bu toifa mansura ular ahlul hadisdir ahlul hadis degani ya'ni hadis sallallahu aleyhi alayhi vasallamni sunnatlari ularni asllari bo'lgan qavm so'zsiz har bitta toifa qur'onni asl deb o'zi biladi o'ziga ammo ba'zilar hadisni hammasini inkor qiladi va ba'zilari hadislarni va mutawatirlarga bo'lishadi va o'zlaricha ohatlarni qabul qilishmasdan mutawatirlarni qabul qilishadi va ba'zilari nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislaridan aqllariga muvofiq bo'lganini qabul qilib aqllari e, qabul qilmaganini tashashadi va hokazo ya'ni hadisni o'zlariga asr qilishmaydi va mana shu qur'on hadisni olishgan vaqtda nabiy sollallohu alayhi vasallamning ashoblarini fahmlari va tushunchalari va tariqalari bilan yashashadi bu ahli hadisi muayyan bir makonda bo'lishliklari cheklanib kelmagan va muayyan bir fan egalari bo'lishligi ham cheklanmagan bu ahli hadis ahli sunna va jamoat toifa mansura ular olimlardan iborat bo'lishligi mumkin muhaddislardan va mufassirlardan va faqihlardan va Alloh yo'lida jihad qiluvchilardan va va hokazo yaxshilikka buyuruvchi va yomonlikdan qaytaruvchi zohidlar va obidlar bo'lishligi mumkin. Ularning hammasi, lekin ularning hammasini maqsadlari Qur'on va sahobalarning yo'lidan yurishlik. Ammo ba'zilar aytgandek olimlar ilmi bilan jannatga kirsa, mujohidlar jihad bilan jannatga kiradi. Har kim o'zini bilgancha qilib o'rsin deyishlik bu fawzo bu. hech qanaqa bir shaxsni bir shariatni chekimini ham cheklab qo'ymaydigan bir tariqa bo'ladi odam ibodat qiladi lekin ilmu ma'rifat bilan Alloh yo'lida jihod qiladi ilmu ma'rifat bilan nabiy sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga va ashoblarni fahmlariga muvofiq bo'lgan holatda qiladi hech kim aytmaydiki hamma olim bo'lsin yoki hamma obid bo'lsin deb har kim Allohga o'zi Alloh unga muvaffaq qilgan yo'l bilan ham Allohga Allohga ibodat qiladi. Lekin ana shu yo'llari, amallari shariatga muvofiq bo'lgan holatda bo'lishligi kerak. Va ularni maqollari ham har xil joyda bo'lishligi mumkin. Bir vaqtda Shomda bo'lsa, boshqa bir vaqtda Xurosonda bo'lishligi mumkin va yana bir boshqa vaqtlarda yana bir yerni diyorlaridan birida bo'lishligi mumkin. balkim ko'p diyorlarda shaxslar bo'lishligi mumkin bularni hammasi cheklab beriladigan narsa u uning ilmiyu amaliyu va uning mutobaasi uni toifa mansuradan bo'lishligini aniqlab beradi bu nabiy sollallohu alayhi vasallamni bashoratlari mo'min qalbga bir salqinlik kirgizadiki hattoiki u umidsiz bo'lmasdan Alloh va Rasulini dinini tanib va shunga muvofiq amal bilan Toifa Mansurani yo'lida shular bilan birga bo'lib hayotini Alloh rozi bo'ladigan sifatda o'tkazishlikka iloji borligini bilib shunga harakat qilishlikka yo'l ochadi.